Allahun xhallahu ala falënderojmë vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa ne vazhdojmë sonte me takimin e radhës me ajetet e radhës nga surja El-Mulk. Kemi marrë këtë sure ngase surja e parë e xhuzit njëzet e nëntë, dhe deri më tani kemi marrë disa ajete nga kjo sure, ku Allahu tebareke ve teala në këtë pjesë të kësaj sure, ka përmendur pushtetin e tij sikurse kemi thënë, po ka përmendur Allahu tebareke ve teala veçoritë e këtij pushteti dhe mbi çfarë baze funksionon ky pushtet. Dhe ka përmend dy palët, dy anët, pushtetmbajtësin, Allahun Azza wa Jall, i cili çdo gjë është në dorën e tij, dhe ata që janë pjesë të këtij pushteti, krijesat e tij. Sa i përket Allahut Azza wa Jall, atij që çdo gjë është në dorën e tij, Allahu tha tebareke ledhi bi yadihi al-mulk. Tebareke kemi thënë, ai që çdo gjë është në dorën e tij, do të thotë gjitha mirësit, gjitha begatit, gjitha dhuntit vijnë nga Allahu Azza wa Jall. Dhe çdo gjë është në dorën e tij. Nuk mund të del asgjë nga dora e tij, nga fuqia e tij, nga pushteti i tij, nga mëshira e tij, nga dituria e tij e kështu me radhë në varg të cilësive dhe emrave të tjerë të Allahut tebareke ve teala sikurse e ka përmbyll Allahu xhallahu ala kët pjesë të ajetit me thonë se ai është i gjithmundshëm dhe i gjithpushtetshëm pastaj kur ka fol për banorët e këtij pushteti Allahu tha li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ndërsa ju shfrytëzues të begative shfrytëzues të mirësive jeni të sprovuar Jeni në sprovë. Dhe cili është epilogu përfundimtar i kësaj sprove? Ejukum ahsanu amela. Kush nga ju po bën punë ma të mira? Do thotë esenca e tërë kësaj që ekziston dhe shfrytëzimi i tërë kësaj që ekziston realisht është për të nxjerrë më të mirët. Për të nxjerrë ata që janë më dobiprurësit, ata që janë më produktivët, këta, e të tjerët që nuk janë pjesë e kësaj gare, ata të cilët nuk garojnë për punë të mira, ata të cilët i keqpërdorin begatit, e për ta çfarë ka, ata janë realisht shfrytëzues të begative për shkak të të parve. Meqë gara ende vazhdon dhe ka njerëz që garojnë për punë të mira, Allahu tebareke ve teala si furnizim për garuesit në punë të mira dhe si përkrahje për ta vazhdon furnizimin. E në krah të tyre dhe si pjesë e kësaj gare edhe të tjerë që nuk janë pjesë e garës shfrytëzojnë begatit, por jo që janë për ta. Prandaj të nderuar vllezër, keni pa për shembull, kur don m'u majtë ndonjë kampionat i caktum, ose don m'u majtë ndonjë konferencë e madhe, apo, tash fillojnë pregaditjet e mëdhaja, shtrohen rrugët, ndriçohen e kështu me radhë. Gjitha këto nuk bëhen për banorë të atij veni, jo, sa për ta kishte mbetë në terr ato, apo, po bëhen për shkak të një organizimi që bëhet, apo, Veç për qeta bëhet, apo. Rregullohen rrugët, ndriçohen, ndërtohen pallate të caktuara, për shkak të pjesëmarrësve në këtë konferencë, në këtë garë, në kampionat e kështu me radhë. Po pastaj edhe ata që janë të asoj rrugë që i bie që për ta hiç s'u bo e shfrytëzojnë për shkak të të parëve, por e jo për shkak të tyne. A edhe begatitë e dunjasë janë qeshtu, apo. Allahu xhele ve ala tha se këto begati Allahu xhele ve ala i dha si furnizim, si përkrahje për garuesit, se garuesit kanë nevojë, kanë nevojë për ushqim, kanë nevojë për furnizim, kanë nevojë për përkrahje, për garuesit që garojnë kush është më vepërmirë. Po ka disa që s'dojnë me kenë pjesë e garës, madje ata garojnë kush është më vepërkeq, apo, edhe ata po furnizohen, ata për shkak të parëve, që gara të shkon si duhet dhe sprova të realizohet komplet sa duhet, apo. Pasi të përfundon gara, shkymen dritat, edhe prishen rrugët, se përfundoi evenimenti mo, apo, s'ka mo, apo. Ndaj të nderuar vllezër, kur dalë në pjesën tjetër të, të, të jetës, apo, kur s'ka garë mo, a vazhdon pala e dytë me u furnizu në krah të palës parë, Jo. Merr fund mo. S'ka mo. Prandaj pala e parë është begatia. Ata që garojnë për punë të mira, ata janë faktorët e stabilitetit dhe garantues të furnizimit. Ngase kur s'ka të atillë, bëhet kiameti. Sikurse kanë ardhë argumente të ndryshme dhe sqarime të shumta në fjalë të Allahut dhe fjalë të pejgamberit alejhi salatu ve selam. Pastaj Allahu xhele ve ala të nderuar përmendi se kur ndërpritet furnizimi nga pala e dytë çka ndodh, apo. Ka përmendur domethënë fatkeqësisht disa nga mundimet, vuajtjet, përjetimet e rënda që presin njerëzit të cilët realisht nuk e shpërfillën, nuk e shpërfillën rendin e shtëpisë. Allahu xhele ve ala është krijuesi i kësaj shtëpie të madhe. Ka vendosur rend, por pat të atillë që nuk e përfillin rendin e shtëpisë. Prandaj Allahu xhele ve ala paralajmëron për ata që bëjnë trazina, për ata që e prishin rendin se çka mund t'ju ndodhë nesër ditën e gjykimit. Dhe ka fol Allahu xhelle ue ala për atë që do të ndodhë, ai ende nuk ka ndodh. Mirëpo ju kur i keni dëgjuar ajetet, keni pas përshtypjen se ka ndodh. Allahu xhelle ue ala shpesh flet për ditën e gjykimit, sikurse të jetë diçka e ndodhur, jo diçka që ka me ndodh, nuk flet Allahu azze ue xhel në kohën e ardhshme, por rrallë, për kiametin, zakonisht flet për në kohën e kaluar, edhe ata thanë, ata le s'kanë thanë, ata do të thonë, Po ata thanë, ata e përjetuan, si e kaluar. Pse? Për shkak se aq është e sigurt se do të ndodh, aq është bindse se do të ndodh, andaj merrni si kohë e shkuar, jo si kohë e ardhme. Koha e ardhme, zakon njeriut i jap një mundësi të një kontestimi. Po, po, po, nashta atën. Apo, Për shembull kur thush, kur thush do të shkoj te filani, ti nijet e ki bo, a ka mundësi mos me shku? Ka mundësi mos me shku. Apo, ama kur thush kam qenë te filani, a ka mundësi mos me shku? Jo, s'ka mundësi, ti je konë, ajo nuk zhbohet më, apo. Dhe Allahu xhelle flet për të kaluarën, për t'ju thënë se ka marrë fund kjo punë. Të gjitha hamendësitë që mund t'i keni se nuk do të ndodh, ndoshta helbet fshije prej kreje. Kjo s'ka me ndodh fshije. Po ndoshta Zoti nga rahmeti e heq, fshije. Merre si të kryme këtë punë. Prandaj flet në të kaluarën, thanë, kalu, e përjetuan, e pranuan. Domethonë, për të përfitu nga udhëzimet e surës, për t'i kuptu paralajmërimet e surës, për t'i kuptu premtimet e surës, për të përfitu nga mshira e Allahut që flet shpesh në këtë sure, fokusoni këtu. E kanë përmend dijetarët e tefsirit se një prej shkaqeve të zbritjes së këtij ajeti është edhe pretendimi i kurejshëve se nëse flasin heshturazi flasin në sekret jo publikisht nuk i shpallin planet kundër pejgamberit publikisht do të kenë mundësi me realizuar Folni heshturazi, fshehurazi. Folni pas perdeve, pas dyerve, pas portave. Folni ku doni. Apo shfaqeni publikisht? Kjo nuk e ndron gjendjen. Kjo nuk e ndron situatën. Ngase Allahu është alimun bidhati sudur. Allahu xhelle ue ala din, shikoni tash, Nuk po thot Allahu din çka po thoni. Ngase muhabeti është për çka po thoni. A është muhabeti për çka thoni? Ose me zo folni. Wa asirru qawlakum. A po kupton? Allahu po thot fjalën qawl, fjalën ose nxirrni publikisht, ose mane sekret në vesh pëshpëritni, ai din çka keni mrena. Domethonë, Allahu shkon hala një hap ma thellë. Ju po mundoni me i mshi fjalët, e Allah po ju thotë, ju jo fjalët, po hala pa i nxjerrë tek tjetri, hala pa i ni vesh, ato mrena çka ka nga bindjet e tua, nga planet e tua, nga, nga, nga, nga, urrejtja jote thuj çka dush, nga gjithë ato që i keni mrena, ai e din. Allahu xhelle ve ala e din. Nëse njerëzit të nderuar vëllezër kishin me u eduku në komunikim me Allahun Azze ve Xhel, në bazë të kësaj bindje, se e din Allahu çka ki mrena, apo shumë çështje do të përmirësoheshin. Shumë çështje do të përmirësoheshin. Prandaj, kur Allah flet për banorët e xhehnemit, Një nga arsyet që ata ankohen që s'e kanë pas parasysh është fakti se Allahu kanë mendu se Allahu nuk din për shumë çka flasim dhe bojna. S'e kanë pas këtë parasysh. Nuk po them e kanë ditë a s'e kanë ditë. S'është me rëndësi a e kanë ditë si informatë. Mirëpo, a kanë vepru mbi bazën e kësoj bindje apo jo? Nëse Allahu e din çka ki në zemër, e din nijetin tën çka e ki, domethonë arsyetimet, pretendimet, krejt janë të kota, ngase hala pa e nxjerrë ti, hala pa u arsyetu ti, hala pa thonë ti, ai e din burimin e kësaj, ai e din motivin e kësaj, prandaj kurrgjë s'kryn punë fjala, a është fshihur a s'i, e as arsyetimi, Por kryn punë kush? Komunikimi yt i brendshëm me Allahun tebareke ve teala. Allahu e din. E din Allahu azze ve xhel. Edhe krejt ato çka Allahu e din e nxjerr ditën e gjykimit. Prandaj çështja e gjoksit është përmend shpeshherë në Kur'an apo? Shpeshherë në Kur'an është përmend apo? Apo. Se Allahu din çka ka n'gjoksa. Kur del a ditë çka ka n'gjoksa? Çka ka pas mbrana? Jo çka ka pas n'gjuhë, çka ka pas mbrana. Prandaj të nderuar vëllezër ajo që e përcakton veprimin e njeriut dhe ajo që e shpërfaq realisht njeriun janë bindjet e tij dhe jo pretendimet e tij gojore ato. Kul in kuntum, thuaj nëse e doni Allahun, më ndiqni mua. Kaq. Mirëpo, pretendimet, ankesat, fjalët, në raport me Allahun nuk çojnë peshë, apo. Sikur njerëzit këtë me pasë parasysh, domethonë, brendia jote në çka beson ti, Bindjet e tua, kuptimet e tua, që përcaktojnë mënyrën e sjelljes tone, reagimet e tua, qato rregulloji, qato këqyri, ngase ato pastaj kanë me përmirësu edhe fjalorin tonë, apo e kundërta. Mi përmeq, po kurejshët e Mekës, kanë pas një shpërputhje ekstreme, mes të brendshmes dhe të jashtmes, kanë menduar se me të jashtmen, kanë mundësi me kamuflu vetveten e tyne, Ata mrena e kanë ditë, a është pejgamber a s'o pejgamber? E kanë ditë. A e kanë ditë kurejshët e Mekës, a pejgamber, domethonë a s'është pejgamber? Mrena. E kanë ditë. Shumica e tyre e kanë ditë. E kanë ditë. Por kanë tentu këtë brendinë e tyne me e injoru. Me e shpërfill. Përmes kujt? Përmes gjuhëve të tyre. Kjo është sirë bazë. Këta vetë s'kanë besu në këtë punë. Andaj kur ka këso shpërputhje, të nderuar mbani këtë rregull, kur ka këso shpërputhje, mes asoj çka njeri beson, edhe asoj çka njeri thot, apo, veprimet e tina nuk kanë jetëgjatësi, apo. S'un shkon, kurrë, nuk mund ato, nuk ka mundësi me mbet. Prandaj për shembull, ata që kanë shpif për Muhammedin, alejhi salatu wasallam, A kanë pas jetëgjatësi? Shpifjet e tyre? Jo, se ata vetë s'kanë besu në to. Ajo që jap gjallni edhe jetë fjalës, është fuqia e bindjes, jo fuqia e zonit dhe thonies. Jo, s'është ajo. E as fuqia e botimit e publikimit, jo. E as masiviteti i publikimit, jo. S'është ajo. Bindja. Nëse është me bindje të fuqishme, ajo nuk çrrënjoset, apo. Fjalët shkojnë, apo Prandaj, të gjithë ata të cilët flasin për interes të caktuar, ndërtojnë bindje të jashtme në bazë interesit të caktuar. S'kanë jetëgjatësi. Nuk kanë jetëgjatësi. Për këtë arsye të nderuar, njerëzit janë çudit, janë çudit njerëzit nga bindja e sahabeve në pejgamberin alejhi salatu selam. Paj mos u çudit në fjalët e sahabeve. Mos u çudit në veprat e sahabeve. Kur e ki parasysh thellësinë e bindjeve që kanë pas. S'ka aty çudi mo. Se bindja e brendshme lëviz gjymtyrët apo. Por njeriu kur s'ka bindje, dhe artificialisht ndërton bindje mbi bazë të interesit dhe tenton ma së pari veten e tij me rrejt, pastaj publikun, s'ka jetëgjatësi. Kjo s'shkon larg apo. Këto kanë pas shumë ideologji, shumë filozofi, shumë kanë shku apo pse? Pse vetë themeluesit s'kanë besu që është qashtu apo më së pari. S'kan qenë shumë të bindun që kanë qenë ashtu. Prandaj të nderuar vëllezër. Ë Shpeshherë njerëzit që nuk e kanë të qartë këtë pjesë të kësaj brendie që Allahu flet për to, kanjëherë habiten me këmbëngulësinë e një muslimani në bindjet e tij, kupton. Apo, Për shembull apo çuditet apo qysh do, a kurrë a kurrë s'i lën pesë vaktet? Jo për kurrë. Kurrë kurrë kurrë kurrë do? Apo. Se s'un e paramendon kët kët jetëgjatësi të këtij përkushtimi pa kompromis. Çfarë do të thotë? Edhe kur je smut, kur e kur gjithmonë. Çuditet. Apo. Ose për shembull ata të të zot, për shembull, nuk mund t'i rezistojë epshit të caktuar. A kurrë s'e bën këtë punë, kurrë s'e pin këto, kurrë be, kurrë kurrë kurrë. Ma di me thonë, me t'i jap, çka, çka i bën, jo s'i jepi. S'e kupton apo? Pse s'e kupton? Për çka që sa jepë? Për shkak se brendia e tij apo nuk është e ndërtuar me bindje të thella, apo të cilat e majnë tanë trupin, apo. Nuk e lënë, nuk munësh, apo. është e pamundshme, apo. Prandaj të nderuar vëllezër, mund me konë, mund me konë trupi i thymë, i dobët trupi, apo. Ama kur është shpirti i fortë, s'ka ka lun trupi, apo. Ke pa mundet koma me konë e thyme, ama kur është në gips, livrite qysh dush, s'e nin mrena, a kupton, se mos me konë gipsi i fortë dhem, a kupton. Apo, po e jashtmja është qaq e fuqishme, e man stabil t'mrenshmen. Dhe kjo është e kundërta, apo. Kjo e mbrendshme kur është e fort, kur e rrethon mirë të jashtmen, apo, s'ka ka shkon trupi, apo. Prandaj, sikurse ka thonë një prej dijetarëve të njohur Mutenebbi u kon poet u kon ka thonë idha kanat an-nufus kibara ta'ibat fi muradiha al-ajsam kur shpirti është i madh don i madh në parime në bindje apo lodhet mas ti trupi apo tu ngajt mas ti apo se shpirti është i ri apo ec tutje Pra këtë shpirt të fuqishëm, këtë elan të brendshëm, që e ushqejnë kuptimet edhe bindjet e palkundshme, këta që kujtojnë që sa ma pak zo, s'nihet e sa ma shumë zo nihet, s'i kuptojnë. E Allahu xhel-le ve ala tha, e la ja'lemu men khalek, mirë, nëse këtë pjesën e parë s'e keni shumë qartë, këtë pjesën e brendshme, Këtë pjesën e brendshme, s'e keni shumë qartë, që është pjesë e imanit, pjesë e bindjes, me bindje s'i keni punët mirë, me iman s'i keni punët mirë. Kalojmë nivel tjetër të shpjegimit na, patjetër. E la ja'lemu men khalek, e si nuk di ai që ka krijuar, e si nuk di ai që ka krijuar, pse është përmend cilësia e krijimit të, Për shkak se të vëzër, vëzër, edhe kjo është pikënisje e bindjeve. Nëse e ki qartë kush të ka kriju, nuk nalesh te krijimi. Apo? Nuk nalesh te krijimi. Po ki me vazhdu tutje te shumë tjera. Ngase ai që të ka kriju, Kur e sheh çka ka kriju, kjo krijimtari detyrimisht, detyrimisht të bën me e pranu edhe diturinë. Ngase s'ka mundësi me kriju ai që s'din. A ka mundësi? S'ka mundësi. Detyrimisht ta imponon fuqinë. S'ka mundësi me kriju gjithë këtë kosmos, ai që s'është i fort. Ta imponon fuqinë. Apo, Pastaj ta imponon pasurinë, s'ka mundësi me kriju gjithë këtë, e me mirëmbajt ai që s'ka, s'munet, a kupton, e tjera, e tjera, e tjera, a kupton. Pra cilësia e krijimit, a kupton, të shpie te shumë cilësi tjera, që e kompletojnë bindjen tonë karshi Allahut tebareke ve teala. Dhe pastaj Allah këtë përmbyll, e përmbyll e la ja'lem min khalaka wa huwa al-latifu al-khabir. E përmbyll këtë temë të rëndësishme, boshte, të reagimit tonë, të komunikimit tonë me Allahun azze ve xhel me këta dy emna të bukur El Latif dhe El Khabir. Jemi duke fol për pjesën sekrete, apo, e din mshefen apo fshehurazi e brendshme, është pjesa sekrete e njerit, pjesa e padëgjuar, pjesa shumë intime e tij, shumë private, po flasim për qita, apo, mirë, rruga, rruga, për me arrit, deri te ky sekret, cila është, Për shembull, ti menon diçka, menon, ki bindje. Unë po du me arrit te qajo bindje. Me di çka po du ti. Cila është rruga? Me shku te atje. Me shpreh, me m'thon qysh po menon. Tash a thush direkt, a kam aftësi unë me ta nxirr dikun tjetër, po ti qysh do koftë, e duhet me e shpreh. Ndërsa Allahu xhelle ue ala përmend Latif, emrin Latif, ngase lutfi Allahut ka të bëjë me rrugë të mshefta, jo me rrugë të hapura apo. Që deri te zemra e njerit s'i din kurkush pos Allahut el Latif apo. Në rrugë deri te zemra e njerit me di çka ka mrena, te gjoksat nuk i din askush. Duhet ai me e kallxu çka ka, na nuk dimë, ndërsa El Latif kallxon se ai din rrugët e mshefta që ju s'e shihni atë rrugë, ai din. Çka është El Latif? Lutf te Ibn Mendhur është ajo që i ka për lutf është ma khafje e theru, thurin le mot. Ajo që gjurmët i ka të mshefuna. S'ka gjurmë. E sheh për shembull një sen të mirë, amo s'ka gjurmë, kah dul kjo. S'din kah erdh, domethënë ai që ta sill, Latif është ai i cili, ta sill një të mirë prej kah s'e pret. Me rrugë të veçantë të tij, jo me rrugë të hapta. Njëri për shembull kur e ka një kërkesë, ka nevojë diçka, paramenon, me ardh kësaj të bëhet mirë, kësaj edhe ma mirë. Ai tash imagjinon rrugë. Kah me i ardh e mira apo? Është në rrezik, imagjinon rrugë, kah kish mujt me dal, apo? Ka te imagjinata. El Latif është ai që i din do rrugë sekrete, ma të shkurta, me ardh, e ti ato s'i din apo. Edhe ti s'i merr vesh ato rrugë derisa nuk të konkretizohet procesi apo. Ti tan kohën po menon se po më hup dikun vallah. Ke pa për shembull dikush që vallah ta kishe me u nal po në dunja. Të merr dikush thot hajde me mu rrugës ma shkurt apo me shku dikun. Edhe si hin në rrugë, rrezik, po vallah, po kthehemi. S'është rrugë kjo. Sa ma tepër e njek, ma tepër shtohet panika dhe frika. Shtohet pasiguria. Dhe po kthehemi vallah. Po të hesë më rëti. Nuk qetësohesh. Nuk qetësohesh. Derisa del, kur dalë atje. Vallahi thush, s'e kishe menu që dalim, po dulëm. Apo? Edhe Allahu Azza wa Jall i ka do rrugë që shpesh na duken të frekshme, problem kjo rrugë, vëlla, as dilet kështu a kupton, apo? Ama ai që e njeh El Latif s'e konteston se të njërën, e din që këto janë rrugët e Zotit. Edhe El Khabir, pse ka El Khabir? Khabir të nderuar vëllezër, është sikurse alim, i gjithdijshëm. Po e ka një kuptim të shtuar, Khabir. Sikur tek me me për shembull tek njerëzit apo. Tek njerëzit ka njeri i dijshëm, edhe ka njeri i cili është i dijshëm, edhe krahas dijes ka përvojë të madhe për dijen. Kjo është shumë ma nalt. Apo ka një që i din punët. Ama qat dije që e ka, s'i ka ra me provu. Edhe ai vetë është tu kallzu sefte, a kupton. A ka ai që e din edhe e ka provu mirë, a kupton. Andaj këtu s'ka thënë Allahu Alim, e di. Jo, jo. Po ka domethënë edhe e di, edhe khabir, domethënë ka përvojë, se s'i duhet Allahut përvoja, po në kuptim na me kuptu, po është domethënë që, Allahu tebareke ve teala, domethënë, i di njerëzit në hollësia, dhe. Prandaj, ka thonë El Latifu l Khabir, nëse ju i kuptoni, Këto gjëra, këto kuptime se Allahu ka rrugë të caktuara që din me ardhë te, te zemra jote, e din çka ka në zemrën tone, i din a ki arsye, a s'ki arsye, e din kapacitetin tan, i din mundësitë e tua, a ki mundësi, a, e din komplet. Në çfarë niveli të komunikimit na bart ky me Allahun Azza wa Jall? Krejt tjetër. Ama kur njerëzit s'e kanë këtë parasysh, apo edhe nuk punojnë mbi bazën e këtyre të dhënave, mirren me formalitete, a kupton. Mundet me e, mundet me e, e fabriku ni, mund me, me, me, me, me, me nxjerr një arsyetim, edhe i beson qat arsyetimin. Edhe në qato jeton tan kohën. Në qato e zi tan kohën? Ndërsa Allahu xhele ve ala po thotë, ai i din hollësisht. I din hollësisht. Edhe bindjet e juaja, edhe qëndrimet e juaja, edhe mundësitë e juaja, edhe aftësitë e juaja, edhe gjitha Allahu xhele ve ala i din për juve. Edhe ai e din si me jau sjell një të mirë te ju, edhe si me nxjerr një prej juve. Prandaj, Ti e kupton veten si i rrethuar nga gjithë anët, si me thonë, dorëzohu! A p'e sheh? A p'e sheh që s'ki ku me shku? Dorëzohu! Pikërisht edhe qekjo është e kërkuar, islam është dorëzohu, po, dorëzohu me qejf e me dashuri. Dorëzohu, a kupton. Se arsyetim s'ka, apo, domethënë rrugë s'ki, gjitha këto që përmena, ai din, i mirinformuar, hollësisht informuar, dhe ai po të merr për dore, po të çon do rrugëve të caktuara, mund të duken të frikshme, mund të duken të vështira, mund të duken, ama bindja jote, Se e din kujt ja ke dhënë dorën, të ban me shku sigurt, prandaj dorëzohu e mos kontesto, e mos hezito, e mos u hamendëso, por dorëzohu edhe ec atë. Nëse qështu njeri arrin me kuptu fenë, a ka me pas probleme me li jebluvekum ahsen, ejjukum ahsenu amela, me ju sprovu kush më vepërmirë, a ka me pas probleme me këtë punë? Jo, Veç, pse kejt këto spjegime, gjitha këto udhëzime, çka janë? Me ta mësu renin e shpisë, që ti me e përfil, mos me bo probleme. A si të bajsh probleme, duhet tani me të, me të kthy një faqe mrapa në suren Mulk me të kallzu që çfarë çka bon vaki. Ajo fundi i sures Mulk Allahu na ruajt. Dhelul është diçka që aq është i dëgjushëm, aq që është i disiplinuar, aq që është i qetë, sa dhe çka do që ti bëjsh ti nuk reagon atë. Qaj dhelul. Ça i kanë për shembull përpara deveve që i kanë përzgjedh për udhëtim të gatë, E kanë zgjedhë deven që është dhelul, apo që sa dosh të rri mi ta, e ngarkoj, e shtypi, ma shpejt, ma kadal, nuk reagon. Ka pas deve që konë të rebelume, s'duron ma shumë se 2 metra me ec me ta, menjëherë nis me lëvit. Ajo është rebelume, ka kështu të më. Andaj ka thonë Allah, tokës dhelul, ndaq, Të nderuar vëllezër, fatkeqësia është se kur njerëzit, kur njerëzit bashkjetojnë gjatë me një begati, kalon kjo në normalitet. Edhe qetësia e tokës, apo, edhe disiplina e saj, karshi veprimeve tona na duket normale, a kupton. Nuk ka normal. Nuk ka normal. Ngase Allahu ka herë dikun e dridh. Apo me tregu që smush me bo çka dush, apo. Ka herë Allahu tebareke ve teala i ka do, jon do vise dikun ku ka thonë që smush është të mund gjitë. As s'un e mjell këtu, a po e sheh? Ka mundësi toka me konë që s'mjellet. Ka mundësi me konë që nuk lavrohet, ka mundësi me konë. Ama e ka bo dhelula. A nuk shikon tash ti, krejt elementet e përmendura në qit ajet, domethonë e thrrasin njerin për dorëzim. Dorëzohu. Mos u rebelo. Ma s'pari tokën e ka bo Allahu qetë. Femshu fi menakibiha. Hecni, lëvizni. Menakib ka mospajtim tek ulema çka është, por Ibn Abbas ka thonë kodrat. E disa kanë thonë, domethonë, ka thonë, anët e tokës se minkeb, arabisht thonë krahut, sikurse këtu krahët, që jon anësoret e njeriut qashtu anët e tokës. Allahu po thon, hecni ka doni, ka mesi saj, ka, ka anët e saj, në gjitha pozicionet ka shkoni e gjeni dhelula. Xheale lekum e ka bo për juve, për kërkon tjetër, veç për juve. Se mos me kon ju, s'e shkrukmi tokën, për, për juve e ka bo. A, a e ndim na këtë privilegj, këtë nderim, kur e shfrytzojm tokën, Ua kulu min rizki, hani pi rrizkut të Allahut. A e përjeton kur të hajsh e kur të pin, e çkado që shfrytzon nga begaj dunjas se nuk është e jotja. Dikush ta ka dhon. E kjo sa herë të shfrytëzosh me ta kujtu, pse ma ka dhon? A kam ndonjë borxh ndaj atij që ma ka dhon? A për qata që surja mulk i rregullon, i rregullon shumë veprimet e banorëve të tokës ton. Ama kur njeri këtu i injoron, domethonë, këtë pjesën lekum për juve, s'e ka parasysh, që e ka bo Allahu për ta. Këtë nderim nuk e përjeton. Këtë ecje dhe këtë mundësi nuk e vlerëson. Këtë furnizim që Allah ja ka dhon, nuk e çmon. Atëherë pa dyshim se, Ka me bo çrregullime, mrena kësoj shpije që Allah ka krijuar. Ama ue kulu min rizki, hani nga rrisku i tij, hani, hani, ama pi rriskut tij hani. Ue ilejhin nushur, edhe tek ai është, çka nushur, vendtubimi, vend grumbullimi, të gjithë te ai keni me dalë, pëtëm. Të nderuar, ky ajet, Ky ajet mund të themi i ka dy i ka dy ë mësime me rëndësi. Një është kërcënim dhe një është, domethënë, një është me karakter, domethënë kërcënues, një kuptim, e një kuptim është me karakter turprues. Kërcënues dhe turpërues. Kërcënues, ai është, mos luni, qe kjo tokë n'dorë t'tij është, kjo është e tij, te ai keni me shku, ka karakter kërcënues, apo? Edhe ka karakter turpnues, qysh n'këtë tokë keni me hongër, keni me pi, keni me ecë, në fund keni, keni me dalë para tij, a s'ju vjen marre, hani rrëskun e Allahut, e dikuj tjetri i falënderoheni, apo? Ai ju bën ren n'tokë për të mirën e juve, ju prishni renin. Ai ju jep, ai ju mëson. Ai din më së miri. E prap nuk veproni sipas asaj që ju ka mësuar, a s'është marre. Prandaj vëllezër Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse nuk të vjen marre, bëj çka dush. Domethonë, kur edhe, kur edhe, e, e, presioni i turpit nuk kryn pun, s'ka presion mas, s'ma merr që mund me kon efikas. Turpi është esenca. Turpi është esenca. T'turpnohet prej Allahut xhelle ve ala. Turpnohet nga begatitë e shumta, me u anku për mungesën e begative t'caktuara. Marre është. Marre është. Turpërohet nga duat vazhdimisht të përgjigjura për një a dy që s'u ka përgjigj me urtësinë e tij. Marre me... s'm'u përgjigj. Marre është. Marre i vjen me shfaq atë që Allahu xhelle ve ala ka kërku me mbulu. Marre është. Marre. Marre i vjen me e thon atë që Allahu ka thënë mos me e thon. Marre. Ve ilejhin-nushur. Shikoj, dini se te ai keni me dalë. E qysh keni me dalë tek Allahu azze ve xhel? Keni jetu n'tokë, e keni marrë begatitë, e keni marrë mirësitë, e keni marrë gjithë. E tani, prandaj, kjo është karakter i trajtimit të ajetit turpnus. Përndaj, Turpnus. Por ka dhe nuanca të karakterit kërcnus. Mirëpo. Mirëpo. Karakteri turpnus nuk funksionon gjithmonë te krejt. Duhet pak këtë dozën e karakterit kërcnus me e shtu pak që turpi me funksionua për. Po. Ngase njëri do njerëz e dojnë me marre, ama do njerëz e dojnë me qare. Duhet pak që ata Allahu xhelle ve ala ata që kanë mend, atyne që ju funksionon ende sistemi i turpit mrena e kanë vlerat e duhura, mjafton kjo. Allahu e din, Allahu ju jep, te Allahu keni me shku. Mur fund. Mur fund, u kry, e kuptova. Mora vesh. Ama jo të gjithë kështu din me lidh. E Allahu vazhdon duke thonë: "E amintum men fi s-samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur?" E amintum. Shikoni. Në këtë tokë po ndiheni të sigurt, në këtë tokë. Po asht e lirshme, e qetë, e sigurt, e dëgjueshme. Dhe po e keqpërdorni qetësinë e kësaj toke, disiplinën e kësaj toke po e keqpërdorni. Meqë kini siguri n'tokë, mos jini edhe të sigurt prej atij që është në qiell. Apo? Siguria në tokë nuk duhet me ju bo të sigurt nga ai që është në qiell. Se shumë njerëz thotë qe, bona gjithçka, çka tash, po eci n'tokë, as po dridhet, as po çahet, apo. Siguria e tokës mos t'ju jap siguri nga ai që është në qiell, nga Allahu azza jall. En yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. E që mos t'jeni të sigurt nga ai që është në qiell, i cili e ka bo tokën e qetë, e që ka mundësi yakhsifa bikum al-ardha. Me e shafit këtë tokë, me hap, khasf. Ju gëlltit toka, fa idha hiya tamur, e sheh tokën tani, nga qetësia bohet e çrregullume, paramendo toka me kon valë-valë, si deti. A kishe mujt me ec në ta? Allahu po na kujton këtë fakt, ka mundësia për, po, që të shndërrohet në këtë pasiguri, të shndërrohet në këtë jostabilitet, Nga en jursile alejkum hasiba që të hudh mbi ju gur o kurejsh ju e dini se Allahu do vi ju ka gju gur ma heret ve apo ata me elefant që erdhën i ka gjujt me guraleca me guraleca i myti Allahu xhel e hasiba me ju gju Allahu me gur të maj çfarë ndodh me juve në tokë ku keni me u mshef apo ku keni me shku Feseta'lemune kejfe nedhir, Allahu thot, E atëherë sigurisht keni me kuptu se si është puna me paralajmërimin tim apo. Shikoj si është puna me paralajmërimin tim, ju kom paralajmëru, ju kom thon, mos u tallni, merrni seriozisht. Sillnu si duhet. Po njerëzit s'e kanë marrë seriozisht. Pra me thon dikuj njerëz, me me thon se dikuj prej njerëzve. Ti që po e bën kët çrregullim n'tokë. Çdo mëkat është çrregullim. Çdo mëkat është çrregullim. Kjo rregull. Çdo adhurim është disiplinë. Edhe dorëzim e nënshtrim. Çdo adhurim. Domethonë, njeri nuk ka mundësi me e kuptu drejt çka i bjen mëkatimi. S'ka mundësi me kuptu drejt çka i bjen me prish rregullin. Nuk e kupton taman qysh duhet. në bazë mëkatit. Allahu ia sjell shembullin. Paramendoje për shembull, paramendoje në vend të shiut prej qiellit me ra gurë, jo ja, mos vet bën. A bëhet mos vet? Pse bëhet mos vet çka gale? Po jo se qielli me lshu shi. Po edhe insani të bojë ibadet. Apo pse s'e kupton çrregullimin tan? Me dhjetë për qind të dhez alarmi. Me dhjetë për qind. Apo, e ti që ke bo, i ke hi mi kry dikujt, i ke bo zullum, ty s'të dhez ka alarmi, pse vetë, s'e sheh E Allahu xhel-le ue ala po na tregon se dheze pak alarmin e gjendjes tone, rebelimit tan, duke e kthy në tjera krijesa. Çka kish me ndodh? Çka kish me ndodh? A dini për shëqërë? Allahu xhel-le ue ala i jep urdhën tokës që t'jetë e qetë. A e ka, i ka, e ka dhënë urdhën? Po, a e ka dhënë urdhën? Allahu i ka dhënë njeriut urdhën me kon i qetë. Mos bo zhurëm. Taman që kjo është mos bo zhurëm. Kur vjen argumenti, qetë, more, mos bo zhurëm. Njeri bon zhurëm. E Allahu i thot, paramendo toka me bo zhurëm. Paramendo toka mos me ngu Allahun që bëtë avë. A morë në në tjefë. Paramendo qielli mos me ngu Allahun. Subhanallah. Allahun s'ka mundësi kurkush mos me ngu në kuptim kosmologjik. Po të kish jep Allahu xhel-le ue ala mundësinë tokës edhe qiellit, apo me kundërshtu ose mos me kundërshtu, sikurse njerit tonë. Edhe pse toka me vullnet i është nënshtru Allahut xhel-le ue ala. Jo me, jo, jo me imponim. Se Allahu kur e ka, kur e ka qiell e tokë, çka ka thonë? Ka thonë Allahu xhel-le ue ala, itija tauan eu kerhan. Përuluni Allahut xhel-le me dëshirë, apo pa dëshirë, ka marë fund kjo punë, Allah ka vendosë që ju me konë qishtu. Kaleta etejna taiin. Qielli dhe toka thanë, erdhëm, Të përulur, të nënshtruar, me ibadet. Pra toka e nënshtruar te Allahu xhel-le ue ala me vullnet. Paramendo kjo tokë mos me ngu Allahun. Paramendo dielli mos me ngu Allahun. Paramendo qielli mos me ngu Allahun. Apo, paramendo njeri del çdo ditë në sabah, edhe çdo mëkat që e bën, çdo çdo shkelje që e bën, çdo vonë në ibadet që e bën, Këqyret e këqyr pamjen e tij, rebelimin e tij, kundërshtimin e tij e këqyr raport me krijesat e tjera. Këqyre te subhanallah. Ça me t'bo. Prandaj bashkëjetesa me mëkate të caktuara, normalizimi i disa veprimeve të shëmtuara, apo e ka bon njerin që mos me e ndi peshën e rëndë të keqbërjes. Prandaj Allahu te bareke te ala e thret që me e pa këtë peshë të kësaj keqbërje, të këtij rebelimi me krijesat që e rrethojnë, që qetësia e këtyre krijesave është në dobi të tij. Dhe mos qetësia e krijesave është një disa vlerë të tij. S'u shkon më. E Allahu po thotë, fe se ta'lemune, keni me di gjithsesi keni me kuptu se, si është kundërshtimi, kundërshtimi që i bëhet Allahut azze ue xhel. Ju kom paralajmëru, po ju them, toka mund lëviz, kjo mund t'i merrni të vërteta ose të pavërteta. Por gjithsesi, keni me kuptu se, çka domethonë, Mosnënshtrimi dhe mosbindja. Prandaj të nderuar vëllezër, këto ajete kanë për qëllim që ta edukojnë zemrën, ta forcojnë zemrën, ta udhëzojnë zemrën, drejt nënshtrimit dhe përuljes ndaj Allahut te bareke te ala. Dhe një çdo shkelje që e bëjmë të përditshme, e që gjithë na jemi bij të këtyre shkeljeve në forma të caktuara, realisht ta sheh nga ky prizëm, Ta sheh nga ky kënd, nga këndi edhe i mundësisë së rebelimit të krijesave tjera në dëm të njeriut, si do të ishte jeta e njeriut. Problematike, telashe. E pastaj Allahu thot: "Wa laqad kadhaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir." Kështu përgënjeshtuan, s'i morën përnjime argumentet, s'i morën përnjime paralajmërimet, edhe ata që ishin para tyre, para kurejshve. Mirëpo Allahu tha, fe kejfe, kane nekir, a thu vallë, si ishte, si ishte çështja e qortimit tim, si ishte ato. Nekir, këtu Allahu po thot, domethënë kam bo keq, i kam qortu. Qortimi është dënim. Si ka qenë puna e qortimit, ju e keni pa? Edhe në këtu në këtë, të nderuar vëllezër, ka domethënë trajtim me me karakter edhe turpërues, edhe kërcënues, edhe inkurajues. Të trijat janë në ajet. Kërcnues, i kemi shkatrru ma të fortë para juve. I kemi qortu duke i dënu. Kjo është me karakter kërcnues. Ç'është karakteri turpnues? Madje do i kemi shkatrru në prag shpisë juve, për me ju mbrojt juve, për me jua mbrojt nderin juve. Kurejshët, kur ju ka mbrojt Allahu nga elefanti dhe ushtria e elefantit, a s'keni turp. E ku është karakteri inkurajues në këtë ajet? Disa ma herët kanë bo si ju, i kena dënu, juve hala jo. Domethënë, vonimi i dënimit, le t'jetë inkurajim për juve, ta shfrytëzoni këtë afatizim për t'u pendu, e jo për t'u lazdru. Edhe shumë njerëz fatkeqësisht, afatizimin që Allahu jau jep, mundësinë për pendim, e kuptojnë si trajtim të veçantë të Allahut ndaj tyne, edhe lazdrohen. Jo, afatizimi është rahmet, le të shërben si inkurajim për ta kap mundësinë e pendimit, e pajtimit, e shpëtimit, po jo për ta keqpërdorë atë. Prandaj Allahu kur u thotë kurejshve, dhe tjerëve mas kurejshve, Në këtë ajet, "Wa laqad kadhaba alladhina min qablihim", edhe ata para tyre thanë sa për i më kjo punë. S'je ti pejgamber, kush ka ardh prej atje, forma tjera të përgënjeshtrimit. Fe kejfe kane nekir, a e dini çka kem bo na atyne, e dini jo, e dini çka kena bo na, ashabul fil, fe xhealehum ke asfin me'kul, Shiko çfarë përshkrimi domethënë përbuzës. Shiko qysh kanë ardhë e qysh janë kthy. Subhanallah mes ardhjes edhe kthimit dallim i madh. Kanë ardh me arrogancë, me mendjemadhësi, kanë ardh me fuqi të madhe, kanë ardh, kanë ardh domethënë si të pamposhtur. E qysh janë kthy apo? Keni dal nga Mekja, domethënë ka dal një, ka dal dy për me kallzu çka ka ndodh, se këta i ka shkatrru Allahu xhel. Po keni dal të mërtypun. Domethënë ju ka hongër dënimi, s'keni mujt me rrëzu kurgjo. E keni pa ju kurejsh këtë punë. Allahu xhelle ue ala edhe ju mund me ju çu atë. Pra njeri i mençëm që merr mësime, më zot, merr mësime prej tjerëve. Ama nuk thot po veç ai ka pa bëu çështë, po veç ata kanë bëu. Merr mësim dhe përfito nga afatizimi, mundësinë që Allahu ta jep. Çdo moment i jetës që e kalojmë, çdo ditë dunja që e kalojmë është një mundësi e re për t'u pendu, për t'u përmirësu, për të shtu gjithçka çka mun e bon. Çdo ditë është mundësi. Çdo ditë është inkurajim që Allahu xhelle ue ala ta jep. Kjo është ajo që Allahu xhele ue ala na mëson që, domethënë, e, e, e, të marrim mësimet e duhura, të jetojmë mbi bazën e kësaj, dhe gjithmonë, gjithmonë të nderuar, ajo që e rregullon këtë çështje, që folëm deri më tani, realisht, janë dy temat madhore, që u përmendën këto ajete, fillimi i trajtimit të kësaj ligjërate edhe fundi. Këto janë dy temat madhore që e rregullojnë komplet këtë çështje, edhe shfrytëzimin, edhe pendimin, edhe kthimin, edhe leximin e ngjarjeve, edhe kuptimin, gjithë i rregullojnë kush? Njohja e Allahut azze ue xhel. Wa asirru qawlakum awijharu bihi innahu alimun Edhe besimi në ditën e Kiametit, sa ma prezent, sa ma aktiv, sa ma tema me prioritet, sa ma të inkuadruara në jetën tonë, të përzira me, me jetën tonë, me qenien tonë, aq ma të mirë do t'jemi. sa ma të hutuar nga këto tema të mëdhaja, dhe sa ma periferike në jetën tonë, aq ma të shkujdesur dhe të pavëmendshëm dhe të hutuar, karshi paralajmërimeve të mëdhaja hyjnore që Allahu po na i dërgon. Kjo â dallimi veç, veç kjo â dallimi, paralajmërimet të njëjta, udhëzimet janë të njëjta, kërkesat të njëjta. Mirëpo, aja që ka bërë dallimin është reagimet. Dikush reagon kështu e dikush reagon ndryshe. Aja që përcakton fuqinë e reagimit dhe saktësinë e reagimit është fuqia e njohjes së Allahut dhe prezenca e ditës së kiametit në jetën e njeriut. Që kjo është surja el-Mulk. Wallahi ai që e din se kom me dalë para Allahut edhe din se Allahu e din çka kom mrena edhe din këta, din këta, din këta. Realisht, Ja që thush, u dorëzova, apo, në kuptim pozitiv, apo, t'i lexosh mirë këto paralajmërime dhe t'i kuptosh drejt si duhet, apo. Këto janë disa ajete që deshta me i thënë sonte, se ajeti vijues ka lidhje me këto naltë, po vazhdojmë inshallah në takimin e kaluar, takimin e ardhshëm inshallah, lus Allahun tebareke ue teala që Allahu xhele ue ala me na i ndriçu zemrat tona me këto kuptime, Lus Allahun tebareke ue teala që me i ngjall zemrat tona me njohje ndaj Tij dhe me prezencë të bindjes se do të dalim para Tij. E lus Allahun xhele ue ala që dalja para Allahut të jetë dita më e mirë, më e këndshme dhe dita e suksesit për neve në jetën tonë në përgjithësi. Zoti ju shpërbleftë, me kaq për sonte, ue sallallahu ala Muhammedin